Türkçe үйренеміз. қадірменді радио тыңдаушылар түркше үйренеміз атты бағдарламамыздың жаңа бөлімінде сіздермен біргеміз бұрынғы бағдарламамызда түрік тілінде не деген сұрақтың қайда және қалай қолданылатынын үйренген болатынбыз бүгінгі сабағымызда болса неше деген сұрақты үйренеміз сұрақты сөйлемдегі қолдану түрлерімен таныстырамыз неше деген сұрақпен жаңа сөйлем құру үшін мұқият тыңдап қайталап отырыңыздар бір hafta kaç gündür бір аптада неше күн болады бір hafta 7 gündür Bir haftada 7 gün boladı. Bir ay kaç gündür? Bir ayda neşe gün boladı? Bir ay 30 gündür. Bir ayda 30 gün boladı. Bir ay kaç haftadır? Bir ayda neşe hafta boladı? Bir ay 4 haftadır. Bir ayda 4 hafta boladı. Bir yıl kaç aydır? Бір жылда неше ай болады? Бір жыл, 12 айдыр. Бір жылда 12 ай болады. Бір жылда қач мәусім бар? Бір жылда неше маусым бар? Бір жылда 4 мәусім бар? Бір жылда 4 маусым бар. Ардақты тыңдаушылар, неше сұрағының түрік тілінде қалай және қайда қолданылатынын қарапайым сөйлем құрып тыңдадық енді қалам мен қағазыңызды дайындаңыздар ұсынылған мысалдарды қайтадан тыңдағаннан кейін жаңа сөйлем құруға тырысыңыздар Бір hafta kaç gündür Бір аптада неше күн болады Бір hafta 7 gündür Бір аптада жеті күн болады Бір ай kaç gündür Бір айда неше күн болады Бір ай 30 gündür Bir ayda 30 gün boladı. Bir ay kaç haftadır? Bir ayda neş hafta boladı? Bir ay 4 haftadır. Bir ayda 4 hafta boladı. Bir yıl kaç aydır? Bir yılda neşe ay boladı? Bir yıl 12 aydır. Bir yılda 12 ay boladı. Bir yılda kaç mevsim var? Бір жылда неше маусым бар? Бір жылда 4 mevsim бар. Бір жылда төрт маусым бар қадірменді радио тыңдаушылар бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды алдымыздағы апталарда түрік тіліндегі етістіктің шақтарын үйренуге тырысамыз келесі кездескенше сау болыңыздар Хош қалын Türkçe öğrenemiz.